Evet Açık Radyo burası ve Açık Gazetesi onun saat 15 geçiyor ve bu e, yayın hayatında 25 yılı geride bırakan Açık Radyo dün akşam itibariyle de çok e, dünyanın itibarlı ödüllerinden birisi olan Prince Claus Kültür ve Kalkınma Fonu tarafından ta 1997'den bu yana e, kültürel faaliyetlerde içinde bulundukları topluma olumlu yönde etkide bulunan kişi, grup ya da kuruluşlara verilen Prince Klaus ödülünü, Prince Klaus ya da ödülüne layık görüldü. Biz de bu e, özel bir konuğumuz var Açık Gazete'nin bu son bölümünde ve e, Hollanda Büyükelçisi Marianne de Kwasteniet'i e, konuk ediyoruz ve e, bundan da çok büyük bir mutluluk duymaktayız. E, şimdi sözü ilk sen Mavi Tuna'ya bırakalım, tanıtımımızı yapsın. Herkese merhaba, herkese günaydın. Yes, this morning we are joined by a special guest on the occasion of Achik Radio's nomination for the Prince Claus Award, we will have the chance to talk with Dutch ambassador to Turkey, dear Marianne de Questenit. Dear madam, welcome to Achik Radio broadcast. Thank welcome. you. Welcome. Welcome. Uh, it's an honor actually to meet you uh, on this special occasion. Thank you so much for your time. Well, yesterday the online ceremony for the Prince Claus Award for 2020 had taken place and Achikradyo has been declared as one of the laureates of this year. On this occasion, we're getting together with the Dear Ambassador to evaluate the award and learn more about the cultural activities elaborated between Netherlands and Turkey. We are also joined by Sarah Marshall, who is kind enough to help us with the translation of the interview. Welcome, both of you. Well, thank you, thank you so much uh, for uh, inviting me uh, on the program. It is uh, really a pleasure to talk to uh, everybody uh, involved in Aceh Radio on this very festive moment. Because this is the year that you celebrate the 25th, 25th years of Radio Aceh. And special congratulations to Ömer Madra, for being a laureate of the Prince Claus Awards 2020. And it was a real pity that yesterday we could not celebrate this uh, on site in Amsterdam. We had to do it online. But I hope that you nevertheless enjoyed the uh, ceremony yesterday. Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sizinle bu özel anı paylaşmak benim için e, çok sevindirici. Ee, Açık Radyo'nun 25. E, senesini de e, kutlamakla birlikte Sayın Ömer Madra'yı da özellikle kutlamak isterim. Franz Klaus ödüllerini kazananlardan biri olduğundan dolayı. Amsterdam'da bunu kutlayamadığımızdan dolayı bir üzüntümüz var tabii ki. Ee, ama umarım dün akşamki çevrim içi ödül törenini keyifle seyretmişsinizdir. Evet, büyük de yankı aldık aslında. Yani it's our great pleasure to have you here as a guest and uh, uh, from our uh, programmers all from all around Turkey there has been great enthusiasm and congratulations from all over the place. Good to hear. I'm I'm glad that so many celebrated with you. Yeah. Evet. Peki belki biraz ödülden bahsetmek iyi olur diye düşündük. E, Açık Radyo dinleyicileri için Prince Claus fonunu biraz anlatmasını e, isteyeceğiz Büyükelçiden. E, kurumun özellikleri, amaçları ve tabii ki aktivitelerini soralım istiyoruz. Dear Ambassador, could you introduce our audience to the Prince Claus Fund? what are the specifics and objectives and accordingly activities of the fund? Of course. Um, the Prince Klaus Fund was uh, established in 1996 as a tribute to His Royal Highness Prince Klaus, the late husband of the former Queen of the Netherlands, Queen Beatrix. And the fund is dedicated to culture and development. So it focuses on opportunities for connection and exchange and on stimulating cultural expressions all around the globe. Franz Klaus Fonu 1996'da e, Franz Klaus e, eski kraliçemiz Beatrix'in müteveffa eşi e, Prens Klaus'a ithafen e, kurulmuştur. Kendisi kültür ve kalkınmaya adamış e, biriydi. E, ee, fonun e, amacı kültür ve kalkınmaya değer veren e, kişileri bir, bir, bir araya getirip bağlantılar ve e, görüş alışverişleri e, sağlayıp e, aynı zamanda e, kültürel ifadeye e, yol açmak. So the fund has basically uh, four activities. And the first one is to rescue cultural heritage. Just as an example, um, the fund was working in Palestine with uh, the great Omari Mosque to preserve and digitize uh, their collection in order that it uh, remains uh, safe. The second activity is working with youth uh, in uh, the program that they call Next Generation Program. And those who followed the award ceremony yesterday evening saw that this year it's a young Pakistani woman who has been given this uh, uh, a special encouragement. The third activity is uh, to help um, artists through grants and mentoring. And the fourth activity is the annual awards, about which we talk today. E, uh, aktiviteler e, uh, üç e, ana hatta dayanıyor. Bunların bir tanesi kültürel mirasları korumak ve e, acil yardımda bulunmak. Bunların örneklerinden bir tanesinde e, Filistin'deki bulunan e, Büyük Omari Camisi'nin eserlerin tehlike altında olduğundan dolayı e, eserleri e, dijital bir platforma taşıyıp e, korumak. E, ikinci e, e, temel hattımız ise e, gençlerle e, birlikte çalışmak. Biz bunu e, gelecek jenerasyon programı çerçevesinde yapıyoruz. Dün akşamki ödül törenini izleyenler e, genç bir Pakistanlı kadının e, bu sene e, ödül aldığını bilir. Üçüncüsü ise sanatçılara bağış ve danışmanlık desteği sunmak. Maybe I should explain a little bit about uh, the awards, uh, the fourth uh, point. Um, the awards honor outstanding achievements of visionary people, visionary people that work at the front line of culture and uh, development. But by uh, um, choosing the laureates, it is always, first of all, about the excellent quality of work, and second, about the impact on development in society. Belki biraz e, ödülü e, anlatabilirim. E, e, ödülü alan e, kişiler e, sanat ve kültür ve kalkınma alanında e, vizyoner e, kişilerdir. Ve e, seçilmeleri e, e, e seçkin kalitedeki işleri, eserleri e, üretmeklerinden bir yana aynı zamanda topluma olan katkıları ve etkilerinden dolayı seçiliyorlar. Maybe it is time, if if it's okay, to talk yeah. about Açık Radyo's nomination in that respect. How would you evaluate Açık Radyo's nomination for the award? Well, I mean, let me quote uh, a bit from the report of the jury. Um, the jury says that Aceh Radio is honored for its richly informative, entertaining, and inspiring, it's a lot, uh, programs. Uh, and these programs feature controversial issues, opposing viewpoints, and honest critical analysis. And the jury was very much impressed by that. Ee, uh, jüri raporunun e, uh, raporundan direkt alıntı yapayım. E, açık radyonun onurlandırılmasının e, e, bir tanesi dedi. Tartışmalı konulara, karşıt görüşlere ve dürüst eleştiriler tahlil, tahlillere yer veren, bilgi açısından zengin, eğlendirici ve esinlendirici programlar düzenlediğinden dolayı. Hmm. The, the, the, the jury çok... feels that uh, by do by making these kind of programs, Açık Radio is nurturing the principles of a pluralist democracy and the rule of law and universal human rights and fundamental freedoms. E, jürinin düşüncesinde e, Açık Radyo'nun e, programlaması çoğucu demokrasiyi, hukuk devletini, evrensel insan hakları ve temel özlüklere dayalı ilkeleri el üstünde tuttuğunu ve e, e bu e, değerleri e, ileri sürdüğünü düşünüyor. So it offers um, spaces for dialogue and exchange of opinions and, and makes it possible that alternative uh, voices are being heard. And I think all these issues were very important for the jury. Aynı zamanda alternatif, marjinalleşmiş ve azınlık seslerin duyulmasını mümkün kılan e, bir diyalog e, ve platform e, e, sunarak e, e, Açık Radyo'nun topluma yönelik katkıları jüri açısından çok önemsendi. Evet, e, az evvel heyecandan çevirmeyi unuttum. Açık Radyo'nun ödülü kazanması hakkında ne e, düşünürsünüz diye sormuştuk e, Büyükelçi. Çok teşekkür ediyoruz cevabı için. Ee, evet, isterseniz e, biraz daha teorik bir e, noktaya yaklaşalım. Az önce de vurguladık. E, kültürel faaliyetleriyle içinde bulundukları topluma olumlu yönde etkide bulunan kişi, grup ya da kuruluşlara sunuluyor Prince Claus e, ödülü 1997 yılından bu yana. Ve mottoları da temel ihtiyaç olarak kültür diyor. Buradan yola çıkarak e, Hollanda'nın uluslararası kültür politikasından da bahsedelim bu vesileyle e, hazır burada yayında bulmuşken. Yes, as we have emphasized since 1997 the Prince Claus Fund for Culture and Development has presented Prince Claus Awards to individuals, groups and organizations whose cultural actions have a positive impact on their societies with the motto culture as a basic need. In that terms, Mr. Ambassador, could you evaluate the international cultural policy of Netherlands? Sure, sure. But we think that not only culture is a basic need, but international cultural cooperation is also a basic need. And um, um, in our approach to international cultural uh, cooperation, uh, we have always put quality of culture first. It is the quality that counts while we select our activities and the, the quality that should benefit from these international uh, partnerships. And second, of course, it should strengthen bilateral relations. And that's also an important aim for working uh, together and create mutual understanding and trust. Uh, Sadece e, uh, e, uh, temel ihtiyaç olarak kültür değil de aynı zamanda e, uluslararası işbirliği e, açısından da kültür şart. E, e, Ulus, Hollanda'nın uluslararası kültür politikasının ana hatları arasında e, e, kültürün kalitesi hep uluslararası işbirliği ve görüş alışverişinden e, faydalanır. E, aynı zamanda e, kültür ikili ilişkileri güçlendiren ve e, karşılıklı anlayış ve güveni e, arttıran imkanlar sağlar. Hmm. Let me give an, an example. Actually very simple. Uh, two years ago, we brought a painting from the Rijksmuseum in Amsterdam to Ankara. And this painting is called View of Ankara, and it's the oldest depiction of the city of Ankara, dating from the 18th century. And the painting tells the story of the Angora wool trade. But there are many other details that talk about the daily life of that, uh, of that time. So, this painting, by bringing it here and starting a dialogue about it with people, with visitors, children who visit the museum, we bring the two countries together and we give Turkey, at least for four years, something that is very important to them, part of their history. Ee, size e, somut bir örnek vereyim. Aslında çok basit. E, Rijks Müzesi'nden e, Ankara'daki Rahmi Koç Müzesi'ne e, bir, süre, bir süreliğine e, bir e, tablo ödünç verildi. Bu tablonun adı Ankara Manzarası tablosu. Bu e, Ankara şehrinin en eski resimlerinden resimlendirildiği tablodur. Ve e, tablo Ankara'daki yün ticaretini anlatan e, bir tablo. tablo. E, 18. yüzyıldan ve e, günümüzde insanların bu tabloya olan tepkilerini, e, insanları nasıl birleştirdiğini, çocukların tepkilerini e, ve insanları nasıl bir, yer, bir araya getirdiğini e, görebiliyoruz. But that's a, a last, uh, I think, goal of our international cultural cooperation. We find it important that cultural expressions also contribute to societal goals, like the Sustainable Development Goals of the United Nations. So there we also uh, focus our activities on. Son olarak da hedeflerimizin arasında sürdürülebilir e, kültürel e, e, iletişimler ve bunların arasında e, aynı zamanda e, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir e, kalkınma hedeflerini destek sağlamak. perhaps uh, we should also, uh, maybe I should ask uh, another question very much related with this. Uh, culture as a basic uh, need uh, and international cultural cooperation, the quality of it. Uh, now, uh, back in 19 years ago, from the manifesto of uh, the website of Achik Radio, it was called the Open Site, we stated that uh, we need to think where do we go, wherever we go. in order to prove that, in this possibly terminal phase of existence, democracy and freedom are more than values to be treasured. They may well be essential to survival, in the words of uh, Noam Chomsky, the thinker. And uh, to this, we also added uh, another sentence by the great writer and activist from uh, India, Arundhati Roy, that all the beauty of human civilization, our art, our music, our literature, lies beyond these two fundamentalist ideological poles. Would you uh, please comment on this? Yes, I'm happy to do that. But I, I think it it goes to the heart of the matter. Mm-hmm. Culture is freeing people, uh, and free people can make um, ro- yeah, important cultural uh, expressions. So yes, I would say that uh, uh culture is part of uh, a society uh, that has freedom of expression, freedom of thinking, uh, that respects uh, individuals and their, their freedoms. And otherwise, it's very hard for culture, culture to flourish. Um, bu söyledikleriniz e, meselenin tam e, kalbine e, vuruyor. Ee, kültür tabii ki e, özgür e, insanların daha rahatça yapabileceği, e, daha rahatça bir şekilde kendilerini ifade edebileceği bir alan. E, özgür insanlar e, önemli e, kültürel ifadelerde bulunabilirler. E, kültürün e, bir toplum içerisinde özgür e, e, ifade özgürlüğü, e, sanatsal özgürlüğünün e, e, olduğu e, alanlarda olması önemli. Evet yani soru olarak ben de şeyi sormuştum onu Türkçe'ye tercüme etmeyi unuttum ben de heyecandan olacak. yani Açık Radyo'nun ta bundan neredeyse 20 yıl önce 19 yıl önce internet sitesinde açık site diye adlandırılan açılışında iki önemli cümleden bahsetmiştik bir tanesi Noam Chomsky'nin yani özgürlük ve demokrasi yalnız kendi başlarına bir değer değildir. Muhtemelen vardırım, varlığımızın sürdürülmesi için de zorunlu birer unsurdur. Bunu ispat etmek için düşünmemiz gerekli. Bir de şunun üzerinde durup düşünmeliyiz diye bir atıfta daha bulunmuştuk. Yani insan medeniyetinin onca güzellikleri yani iki köktenciliğin, iki ideolojik kutbun ötesinde yatan bütün güzellikler, sanatımız, müziğimiz, edebiyatımız Harun Datiro'yun. E, ee, bu soruyu sordum. Ben Türkçesini, İngilizcesini sormuştum. Evet. Gayet Aslında güzel sağlık. de cevap verdi e, Büyükelçi, Sayın Büyükelçi. Evet, Belki bu sorunun devamında e, Türkiye'deki faaliyetlerden konuşabiliriz. Hollanda-Türkiye arası yoğun emekten bahsediyoruz. Kısa ve orta vadede bu işbirliği çerçevesinde ne, neler oluyor onu soralım. Well, as to keep up uh, with the previous question, the final point, could you make a summary of current activities in Turkey? and um, what are the short and mid-term specifics? Well, I think we started uh, uh, under the leadership of uh, Quirin van der Hoeven, who is our present culture attaché, an important process uh, that we have called Making Connections Through Arts and Culture. And in that project, we have been, uh, we have done a mapping of 19 cities in Turkey Uh, in order to find out the networks that there are in these cities in the area of uh, culture and, and the arts. Uh, İstanbul'daki kültür ateşimizin e, öncülüğünde e, e, 19 şehirdeki e, yerel e, kültürel faaliyetlerinin bir haritasını çıkardık. E, bu e, projenin adı e, Sanat ve Kültür e, tarı kültürü kullanılarak bağlantılar e, kurmak ve bu da önemli bir e, e, bize önemli bir katkıda bulundu. And uh, we did this because we, and maybe this is not what the audience of Achik Radio wants to hear, but we did it to get out of the bubble, the bubble of Istanbul, Ankara, Izmir. Mm. Um, so we connected to the cultural networks in cities like Konya, Kaisri, where there, a large part of the Dutch diaspora comes from, but also cities like Van and Mersin and Trabzon that are further away and do not always easily connect uh, to embassies. Ehm, belki de Açık Radyo'nun e, dinleyicileri e, bunu e, E, bunu dinlemekten çok e, hoşnut olmayacaklardır ama bunu yapmamızın sebebi Ankara, İstanbul, İzmir e, çevresinden uzaklaşmak ve farklı şehirlere, farklı yerlere dokunabilmek. Genellikle elçiliklerin çok yaklaşmadığı, örneğin Konya ve Kayseri, Kayseri'de gayet büyük bir Hollanda diasporası mevcut ve yeni alanlara açılmak istedik. So we have been able to reach a much bigger audience, a much more diverse audience, focusing also a lot on children, um, focusing on issues like green cities. And you're surprised to learn uh, how active uh, citizens all over Turkey are to connect culture with uh, sustainable development goals and, and um, create Uh, uh, new ideas uh, to make their own environment more livable. E, dolayısıyla e, çok daha farklı seyirciler ve dinleyicilerle e, buluşabildik, konuşabildik. Çok farklı türlerde insanlar, özellikle çocuklara yoğunlaştık ve aynı zamanda yeşil şehirler ve sürdürülebilir e, kültür ve kalkınma hedeflerine yoğun, e, yoğunlaştık. E, her zaman e, Türkiye'nin neresine gidersek gidelim Türk vatandaşlarının ne kadar farklı e, fikirlere sahip olduklarını ve kültür, e, sürdürülebilirlik ve kültür açısından zengin düşünceleri düşünceleriyle karşılaşmak e, bizim için e, çok besleyici oldu. Evet. Galiba sonuna geliyoruz sürecin. I think maybe, we ah, sorry. Okay, uh, please go on. Please. No, just maybe to mention how we have uh, approached uh, the COVID-19 situation. Mm. when we realized that we were all stuck at home, we uh, introduced the cultural micro support program. And that program helps uh, institutions, artists, uh, cultural foundations to translate their work from an on-site to an online environment. So we give them gave them little support to make this switch in their heads and in their activities to adapt to the new situation. And I think we have been uh, very successful there. Ee, son olarak e, bu Covid dönemindeki e, yaptığımız değişiklikleri bir değinmek istedim. Ee, herkesin evde e, kalmak durumunda olduğunu anladığımız anda bir mikrofon sunduk kültürel kültürel kuruluşlara. Dolayısıyla programlarını çevrim içi bir şekilde yapabilmelerini sağlamak istedik ve bu konuda da başarılı olabildik. I think uh, we're at the end of the of our time. Yes, uh, unfortunately. We're very glad to have you uh, as as our guest. Thank you very much for being with us. Thank you so much for inviting so. us. You're very much welcome. Ee, uh, hepinize çok teşekkür ederiz dedim ben de şahsen evet. Açık Radyo adına. Bu arada çok e, sevgili Sera Marshall'a da çok teşekkür ederim. Çok Çeviride teşekkür ederim. duyduk. Çeviriler e, Çok teşekkür ederim. Için. Ve tebrik ederim. <laughs> çok çok Again. teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Thank you so İnşallah much. gelecek yıl uh, e, will be uh, commemorating it in Amsterdam. Yes. We'll do that. <laughs> evet, gelecek senede bu ödülü gecikmiş Covid dolayısıyla yapılamayan ödülü törenini de e, Amsterdam'da gerçekleştireceğimizi umut ederek bitirelim dedik. Evet bu şekilde Açık Gazete'nin de sonuna gelmiş olduk. Ee, her zamanki gibi gene Covid şartlarında 3M'ye bağlı kalmanızı rica ediyoruz. Maske ve mesafe ve musluk yani dezenfeksiyon. Bizim 3M'miz bu vazgeçilmez. Ee, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay e, ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsko da bize destek vermekteydi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Bye bye. Günaydın. Günaydın. Günaydın.